Tawa Kaj capítulo. Pedroan Juan autoridad kunapa hangmanta. Pedro Pedroan Juan runakunaman Rahmi sacerdotikuna hamururja templupi APA guardiakunapa jefinwan, hinaspas KUNAWAN Paikunam y piñasja kachkarjako, Pedropa hinaspa JUAN yachachisqanwan. Paikunam yachachichkarja. Jesucristum causare morja, chainam causare monja, conapas, nispa. Pedro tawan Juanta aperuspancom, tutaikogña katin kalabosullamangra huichjarorjako pajaren nintin kama. Chaywampas achkaj uyarikunam inikurjako. Jarikunayam karja yajapich jawaranja. Pajarin nintin tañatajme Jerusalén llaktapi huñunakurorjako judiokunapa Dios y Diospalaynin yachachiqkuna. Chaypitaqmi kachkarga anaspas, payqa karqa sacerdotikunapa jefinmi. y Caifaspas, Juanpas, Alejadropas, kunapa lliw sacerdotikunapa jefinkunapa kunapas. Pedro tawan Juanta chay kashankuman pusarachimuspankum Taporjaco. Pi autoriza suptikichiktaq, inaspa pipa sutimpitah kunata rurankichik nispa. Chaymi pedruñatah chuya espiritupa huntaykusqan nerja. Runakunapa inaspa liu lliw kuna. Hamkunam tapuwachkankiko unquq runata allin rurasqaykumanta hinaspa imaynam sanuyarusqanmanta. Chaynaqa y será ya Israel kasta runa kunapas manta ka Jesucristupa su kay alin yaron, inaspam sanuña laduykichikpi sayachkan. Chaykikin Jesustam hamkuna mi rurqankichik. manta manta kausarera chimorja. Hamkunam wasiperqaqkuna hina wikchupakurqankichik ukrumita. ukromita. mi mi kunanqa wasipa simientumpi iskinanhapik rumiña rikurirun. Jesús manta hukha manan pipas mancho, Kay pachapeja manatagme pipas runa runakunata salvaja. llam. Pedro an Juan mana y kuna llapa autoridadkuna admira yachargan Pedro an Juan ga, mana ancha jaco kasqankuta. Jesús pa pa Jesuspa cuna kasjankuta. Paykunawantaqmi sayachkarqa, suchumanta sanuyaq runapas. Chaymi paykunapa kontrampeja mana imane imanaytapas atirqakuchu. Chaymi Pedro tawan Juanta kortimanta lluqsirachirqaku, kikinku rimanakunankupaq. Paykunam ninakurqaku. Imatataq rurasun kay runakunawanja, Jerusalén llaqtapi llapallan runakunam yachanku, kay suchu runa sanuyarachisqankutaqa, manam kaytaqa nigayta atichuanchu. Wakin runakuna, amaña piman manchachisunchik, Jesucristo amaña pimanpas Jesucristupas en Nispa. Inaspan Pedrotawan Juanta huktawan hayaspanku, Jesucristupas sutinpi amaña willakunankupaq, inaspa amaña yachachinankupaq avisarqaku. Juan Pedroan Juanmi puni Kikichikpuni tantiaspa Dios Dios chucan man paita mana kasukuspa qamkunataña kasukuyniyku ñuqaykuqa manam oyaris rikusqaykumatawan chaikuna uyacuitaja, nispa ya para una dios Diosta yupaychasqankuraykum quantawan Pedrota kuna mana imaina castigaita atispanku, aminasaykuspalla kachaykurqaku. Chay sanuyaq suchurunaqa tawachunka mas watayuqñam. Calpanchanampa diosta mañacos jankomanta. Pedroan me libreña Erhako, erjaco, wakin en kunapaman, INASPAM llapa sacerdotikunapa y Aspa Judio kamachikokunapa toco imanes imanisjanta willakorjaco. Chaita uyari yapayan llapayan julia dios ta mañacospan erjaco. Señor Nico, janme unancharjanki Hanak pachata, KAI pachata, lamar huchata, chaynataq tuku tukuy imakunatapas. Qanmi chuya espirituikiwan serbiqniki abueluyku Davidta nirqanki. Imanasqataq nasyunkunaqa atarinko, atarinku, imanasqataq runakunapas kunata tantiarunko, kay pachapiqariki riykunapas hukllatam kunapas, señor Señor kontrampim rimanakurunko aceitiwan tallispa con trampi merimana Chigaptapunim Chegaptapunim llaqtapi rey erudisuan Poncio Pilato, en huklaw nasyunmanta hamuq kunawan. Inaspa Israel kasta runakunawan, hampa sapaqchakusqayki Jesús Jesuspa contrampi. Chaynatajarur arjako, ñawpaqmantaraq munasqayki cumplikunanpaqmi. taitaiko, kunanqa hawaya imaynam aminasawasqankuta. Hinaspaya cervejnikikunata kallpanchawayku, mana manchakuspa hammanta rimanaykupaq. Hawachiya atiynikita llapa unquqkunata sanuyachispayki, hinaspa admirakuypaq milagrokunata sapaqchakusqayki cervejniki Jesuspa sutinpi ruraspayki. Chaynata mañakuruptinkum, chay huñunakusqanku wasi katkatatarurqa. Inaptinmi chuya espíritu corja. Chay Chaymi manaña manchakuspanku, Dios pa palabranta. Ima liu lliwchankupaj kasqanmanta. manta Liu huk huksun kaspanku cospanco hukruna hinalla pinsaqku. manan pipas ñuqallapam nechcho, ima kapugninkutapas. mi carga tuko iman imankupas. apostol kunam aswang apostolkunam aswan atiwanraq willakurqaku Jesucristupa kawsarimusqanmanta. Chaymi llapayankuta llumpayta Dios favorecerqa. Paykuna ukupiqa manam pipas pisichikurqachu. kunam chakrankuta apostol wasinkuta rantikuspanku, qullqita apostolkunaman apamuqku. Paykunañataqmi sapakamaman necesitasqankuman hinajujku. Chaynatam Jose rurarqa. Paiqa chipri kastanmanta chiprilaupin asikuqmi apostol tatagmi apostolkuna suticharqaku Bernabeuan. Chay sotega, son tiyachiq ninanmi. Pai mirantikororja chakranta. Inaspangmi chay julgeta apostolcuna manjorja.